tu io nova sub la suno? Conata dir maniero assertas nenio nova sub la suno. Gi estas el prenita el la Biblio Cohelet 1.9, cae en tia contexto signifas che ec de la creado de la mondo nenio nova ocasis surgi dum la iarmiloi daure ocasadas la samai situazioi ca eventoi. Nenio estas vera novaju. En la ciutaga lingvo oni usas tiun dir manieron por constati ofte bedaure che tio cio non i pensis alia ol conata realo facte estas exacte la sama sed nun evidentigas che ne nur estas io nova sub la suno, sed ec io rilata giuste al gi, char resultoi de la statempa esploro celas plene renversi la tradizian medicinan aliron alla sun radioi dum la lasta iaroi oni celis eduki la publicon sin shirmi contra la sun radioi, respondezza i pri aut cancero. La plei multo de la publico daure sin shirmadas contra la sun lumo, ancau post ciam oni successis pruvi gian gis nun solan utilon qui el grava provisanto de do vitamino. La do vitamino ofte cae suffice entenas normala nutrado. Necessas al done al prenigin nur se oni vivas en daura malluma areo, vintre en la alte norda hemisfero au quie la homon ne atingas sufficia quanto de la necessa ultraviola mallonge uvo radiado. Temas pri electromagneta radiado, cae oni zin dividas lau ondo longo, mesurita en miliardonoi de metro, simbole nomo, tio estas nanometroi, en tri intervaloin uvo a uvo b kai uvo c la radio in la intervallo uvo a nomata yanka nigra lumo tra ira sordinaran vitron kai bronzas la homan hauton kai dis nun oni nur rigardis silin kiel cancerigai Skipo da esploristoi el la Universitato de Edimburgo en Scotlando assertas nun che sun radioi havas ancau quelca insaniga inutiloin, qui supervencas la riscon de haut cancero. La resulto de ilia esploro publicigita il ast aprile emas pruvi che UVA sun radioi contribuas al malaltigo de sango premo, mal pliigas riscon de cor cae cerb atacoi, cae ec contribuas al pli longigo de la vivo. Char la UVA radioi pro ilia tauga ondo longo penetras en la corpon, ili efice bremsas proceso in de oxidado en la auto cae sangu, conata cum responde zulo pri difectigio de cel membrano, de proteinoi, cae ec de la cel genaro tio estas de la dono a mem. L'aula esploristoi, iliai esplor resultoi, conformas al pliigio de nombro da atacoi pro tro alta sango premo dum la vintra i monatui. En la esploro partoprenis du de quar sana i plena giuloi, chiu in ogni accurate el metis alla uvo a sur radioi, ca i post tio i montris dum quindec minutoi mal altigon de la sango premo, Male, ciam oni elmetis ilin al lampo eliganta nur sun varmon, sen UVA radiado, evidentigis neniu shangio en la sango premo. La esploristo i assertas che la meccanismo pro chiu la suno causas malaltigon de la sango premo estas malsimila ol tiu contribuanta al productado de do vitamino, char gi postulas contacton inter la sun cae la auto por secrezii la substanzon quiu causas la malaltigon de la sango premo. Char en la Norda Europo la morto quanto pro cor cae cerba tacoi estas je 80% pli alta ol tiu pro haut cancero, la esploristoi recomendas revalorigi la utilon de sun radioi por la sano. Conclude, ciu sun brunigi au ne? Ec sen scienza esploro iam de longe onis cias che in sun lumo sen dube pli bonigas la homan humoron, cae che bon humoro pli bonigas la vivon. Do, ciu case, indas capti sun radioi, sed, lau la fama latina dir maniero, in medio stat virtus, nome, en la meso trovigas virto, nin almetante al suno ni faros tion prudente.